Og hvorfor planlegger vi ikke liksom en eh, intro før vi bare setter oss i studio? Kanskje. What up? Pimps? OK. Hei, eh, og velkommen tilbake. til, eh, <laughs> eh, til den første episoden av Tryn for radio. Ja. Legg trykk på første ja. amatørepisoden. Veldig amatørepisode. Vi er en gruppe elever på Glemmen sin medielinje. Uh, ja, vi er fire friske og raske ungdommer. Jeg heter Anton. Uh, over meg sitter uh, Pernille Hox. Hallo. Og på venstre siden av meg sitter Sander. Kjera. Og inne i lydstudio sitter Natalie. Vel, på utsiden av lydstudio, men ja. Ja, på utsiden, ja, det var det jeg mente. Ja, Jeg heter Natalie. <laughs> ja, eh, jeg vet ikke. Kan dele en eh, fun fact om eh, oss selv? Ja. jeg tenker starte. at Sander kan begynne. Ah, okay. ja, jeg har egentlig lyst til å jobbe med film, men jeg har trynet for radioen. Derfor er jeg her. Ja. Jeg skal bruke videregående skole Eller jeg håper da at i løpet av videregående skal jeg finne ut hvilken linje som passer best for meg. Ja. Ja. ja. Kjør, da. Hallo, Tor. Velkommen inn. Ja. ja vi driver. Jeg har lyst til å si noe veldig viktig. Ikke si noe? Til podkasten vår. Nei, jeg skal si dere er veldig flinke, så hvis Pernille og Anton lager en årsplan for hva dere skal drive med, så har vi ikke gjort det? Har vi ikke sendt inn? Bester på ekte radio! hva du <laughs> Ja. ja, sorry, da skal jeg gjøre det med en gang. Jeg trodde vi hadde sendt inn. Legger inn sånn som Sander og Natalia har gjort. Dere har vært veldig flinke. Ja, ok Takk, Tor. Tusen takk. Det er bra. Nå går jeg og tar lunsj. Ha en fin dag. Dere er her? Ja. ja. ja. Men du ser jo at vi jobber, da. Herregud. Fy faen, ja. sånn. uh, det var da altså filmlæreren vår. Ja, du skjønner Anton, om du skjønner Du skjønner da at uh, de tok bort eh, lydlæreren vår, da. For det, det, hadde jo vært teit om vi hadde én lærer i hvert valgfag. Ja. Eh, så lyd og film ble slått sammen til ett fag. Ja. Og nå har vi en halvt døv lydlærer. <laughs> yes, yes. Eh, og Tor, da. Som er filmlærer og TV eller noe. Det skal sies at lillelæreren vår er halvt døv fordi han holdt på så mye med lyd, men Ja, han er likevel. veldig flink, men det er litt upraktisk, da. Ja. ja. Han er ikke den beste Ja, OK. Han er veldig koselig. Anton, har du noe tragisk å meddele? Jeg eh, vet ikke om eh, dere vet det. Jeg eh, fikk vite dette forrige uke. Er du svensk? Jeg fortalte det til <laughs> For fuck's sake, Sander. <laughs> ja, jeg er Det, Anton, det går helt bra for meg at du er svensk. It's my secret <laughs> identity. Jeg er svensk. Ja. Okay, ja, ja nå skjønner dere oss godt nok. Mm. Og alle dere som sitter og lytter på denne podkasten, kan jo kanskje gjette tre ganger hva vi skal snakke om. Ja, det gjetta riktig, vi skal snakke om politikk. Um, og eh, liksom For å bare starte, da, på, med det viktigste. Vi er ikke helt nøytrale. Vi har eh, egne meninger, og vi lar det skinne hardt gjennom fasadene våre. <laughs> Men eh, vi skal begynne med den blå-blå regjeringen fordi den er jo vi så glad i. Eh, vi, skal så, vi, skal ikke snakke så veldig lenge om akkurat dette temaet, men vi kan jo Vi kan nevne noen eh, valgløfter ja. som de gjorde for fire år siden. De, noen av valgløftene deres da, jeg, jeg vet ikke om det er helt ja, det var, De skulle forby tigging, innføre karakterer i barneskolen, gjøre sidemål frivillig og senke egenkapitalkravet. Um, jeg, jeg vet, ikke om, hva, vet ikke om noen har lagt merke til det, men alle de ble ikke <laughs> Det er da løftene de ikke men, klarte å holde. Men det er jo sånn valgløfter er. Man sier ja. liksom Man bare finner sin liksom, ideelle verden og er sånn Ja, det er sånn her, hva har det? Og så sier de at de skal få det til å bli sånn. Mm. Men eh, jeg, jeg syns egentlig det er helt greit at ikke de klarte å forby tigging og, og innføre karakterer i barneskolen. Det er egentlig liksom da bygger du for psykisk uhelse, liksom. Ja. Karakterer Eller, i barneskolen. Liksom, barna hadde jo blitt klare for ungdomsskolen og videregående og sånn, da. Ja, så er men, det neste ah, vi skal ha karakterer på, uh, i barnehagen fordi vi skal være altså, klare for uh, men, uh, barneskolen. Har jeg et spørsmål. Ja. Hvis, hvis du hadde hatt karakterer på barneskolen, hadde det vært folk som gråt i 10. klasse når de ikke fikk karakterene sine? <laughs> Jeg vet ikke. hva mener du med det? Jo, men. Sånn, uh, hvis du ikke får karakteren du vil ha nå, i 8., 9. og 10., så er det veldig mange som gråter og blir stressa ja, hjelp. At de får en firer istedenfor en femmer, og ja, ja. de må gå på Hadde ah, blitt vant til det på barneskolen. Jo, men det er jo fortsatt ganske unødvendig stress, da. Det det. Hvorfor skal man utsette barn for liksom det? Karakterer er noe Er det noe å utsette på? Det er jo bare å vise det. Hei, Brått begynner du å grine i syvende klasse istedenfor. <laughs> ja, så de slutta med til niende. Sånn at de taperne lærer sin plass her i verden tidlig. <laughs> ja, Så de blir hjernevaska og grå, og kjedelige roboter. Og så det viktigste av alt, at vi får et stort skille i samfunnet. <laughs> ja, sånn at vi kan liksom røyke ut uh, elektroboysa med en gang. Sånn at vi kan skille dem ut. Ja, ok, men hva Sier du at elektro er lavere enn de andre linjene? Å nei, det ble jeg kanskje ikke sagt. Pernille <laughs> Kan du sensurere dette på Natalie? <laughs> ok, tusen takk. Ok, La oss gå videre til neste tema. Gjøre sidemål frivillig. Hva tenker dere om det? Altså nynorsk? Ja, for oss blir det nynorsk, da. Fordi... Har du lyst, så får du ikke lov. Min Hæ? mening. Ok, Så at det skal være ulovlig med sidemål? Ja. Ulovlig. Hva med deg, Natalia? nei, men altså har, du lyst, <laughs> har du lyst, så har du et problem. Jeg syns vi må ta tak i det. problemet. Eh, ja, men dere, Dette handler om norske verdier. Oh, ja, okay. ja, ja, det er vår kultur. Vi må lære eh. å si brunost på nynorsk. <laughs> Brown. Jeg kan ikke Brown cheese. Det er nok ah, bare, det er nok ah. bare brunost. Very altså. Det er sikkert brunkvest eller Kvest, ja. Breinkust. <laughs> Ja. Det er sikkert ikke ost. Jo, det er brunost. Jeg har ja. nordnorsk. Du er det? Ja. Så du Skriver de nynorsk i Nord-Norge? Nei, ikke overalt, men, men, eh, det er ikke Litt nærmere. Jeg tror det var på Vestlandet. Ja, det er mest på Vestlandet. Ja. Litt opp mot Mo i Rana. Jeg kommer fra Bergen. Mm. Men ja, jeg, jeg syns sidemål er veldig stress og veldig <laughs> unødvendig. Vi kunne heller brukt tiden på å lære oss viktigere ting som Men er det ikke sånn at eh, hvis man skal jobbe i eh, jobbe i regjering og sånn, at man må, eller jobbe i staten, jo. at man må ha jo, nynorsk. Jo, hvis skal jobbe i NRK eller noe sånt. Så vi, <laughs> <laughs> vi, er, Hva er det du ler av? Vi er egentlig litt fucked nå, Talia. Men har dere planer om å bli <laughs> stortings... Ja? Jo, men hvis jeg kan blir... jo lese nynorsk. Jeg lover deg at Sylvi Listhaug kan sikkert ikke skrive nynorsk. Nei. Eller Hun skriver sikkert ikke sine egne taler engang. Det er sant. Ok, det kan hende det kan altså bli Listhaug kan i norsk. Det er sant hun er litt stolt av Norge. <laughs> ja. Men du vet jeg føler at Bestemor lærte meg nynorsk da vi satt på kirkebenken. Nynorsk er jo ikke så vanskelig, liksom. Hvis du skal lese det. Nei, ikke å lese, men å skrive. Ja, men alle de som skriver nynorsk, har jo lært seg å lese en bokmål også. Så da er det ikke noe problem. ja, men derfor skal de kunne slippe bokmålsstyret. Fordi en eller annen Oslo by snakker det, så skal ikke de måtte snakke det. ikke sant? Eller skrive det, da. Eh, og så skal vi slippe nynorsk. Bare fordi en eller annen taper tenkte at ja, vi må forene landet vårt sterkere med noen sære ord. Men jeg tenker som så at de som har lyst på nynorsk, de prøver, prøver å si at det er norske verdier. Men jeg tenker at, at alle i Norge kan kommunisere seg imellom er viktigere verdi enn at 20 av landet ja. kan skrive ja. på en annen måte. Ja. Og at ikke alle ungdommene våre sliter psykisk pga. de stresser så mye over skolen. hey, that's pretty good. Banebrytende, hey. altså, gutta. Ja, men da er vi ganske enige, da, er vi ikke? Jo. Vi er for et Men hvordan skulle vi Skal vi ha liksom sidemål som et valgfag? Eller skal ja, ha det som ja, fremmedspråk? Kan ikke det bare være en sånn for spesielt interesserte? Ja, det burde være språk eh, liksom Det er som norrønt, liksom. Sånn, da er dødt ut. Ja. ja. Det er det jeg føler for eh, hva heter det, intervalltrening. <laughs> <laughs> det er sånn spesielt interesserte liksom. kan gjøre på fritiden. ja, men språkhistorikere, det er jo en greie. Folk som faktisk driver med språk. Ja. De kan Husker du tilbake i 2015 når vi snakka nynorsk. Skrev. <laughs> det var dårlige, gamle tider. OK, men liksom Er vi ferdige med det? <laughs> ja, men hva mer eh, løfte var det de ikke greide å holde? Eh, senke egenkapitalkravet. Kan du forklare hva det er? Jeg kan forklare hva det er. Okay. Yep. <laughs> Egenkapital er sånn hvis du skal f.eks. kjøpe et hus, da. Mm -hmm. um, og så skal du låne penger av banken. Mm -hmm. Og da må du betale litt selv, ja. som er egentlig ganske mye hvis du er fattig. <laughs> og så for at du skal få lov til å låne penger, for at de skal være sånn Ja, du har nok egenkapital, du, liksom, du klarer å tjene penger, ikke sant. Så liksom, det hadde jo vært optimalt å få det senket, men samtidig så er det sånn Da hadde sikkert mange flere gått på smeller. Mm. Ja. Altså, jeg vet ikke Finanskrise, hvem vet? Skurt, skurt. Det er i hvert fall det jeg tror. Det er, sjekk kildene mine. <laughs> Om, ba om bare vi hadde et bedre skolesystem som gjorde sånn at alle kom seg ut i trygge eh, <laughs> jobber, jobber fastjobber ja. som eh, betalte bra. Meld deg inn i Fagforbundet, kjør. Ja, men liksom Vi har jo en bra skole, la oss være ærlige. Vi har ikke en bra skole. Nei, det det. Vi har en skikkelig, skikkelig dårlig Vi har ikke noe lærer i valgfag. Vi har, en, vi har et skikkelig bedritent skolesystem. Vi har så mye psykisk uhelse. Og så har vi så dårlige karakterer i forhold til andre land. Det er helt drøyt. Det burde være liksom ulovlig. <laughs> Unnskyld meg. Folk sier at dere eh, det fins ikke dårlige skoler, bare og lærere. Det finnes bare Eller ikke. Det fins eh, ikke dårlige elever. Men det er det. Det fins dårlige elever, og det fins dårlige lærere, og det fins dårlige skolesystemer. Ja. Eh, men for hvis vi hadde gjort uh, litt mer som Finland, eller bare laget vårt eget skolesystem, der hvor f.eks. lærerne faktisk er bra betalt og faktisk verdsatt, ja. true, true. så hadde vi hatt en <laughs> veldig mye bedre skole. Og hvis vi hadde chillet mer og vært mer sånn OK, disse folkene skal lære, ikke få karakterer, men de skal faktisk lære noe. Og så kan du heller de elevene som oppfører seg som drittunger, Uh, og de kan få bare antikarakter? <laughs> ja, de, de, må man finne på et eller annet system for, da. Men poenget er jo ikke at drittungene det er ikke de som er ille. Det er bare sånn som meg eller deg, som ikke bryr seg så jævlig. Ja, det er sant. Det er det som er eh. problemet, og folk bryr seg ikke så veldig om de får seksere. Det er bare sånn, ok, det går greit med firere, derfor snittet såpass. Sånn. Nettopp, men det har jeg aldri helt skjønt med karakterer. Det er sånn, ok, uh, du skal ut i arbeidslivet, men du skal lære ting, men du trenger ikke å lære ting, egentlig. Som geografi. Du består ja. når du har toer, men du kan få en sekser, liksom. Hvorfor er det ikke sånn OK, dette skal du lære deg. Hvis du ikke kan det, så kommer du ikke videre. Um, hvorfor, sånn, ja. hvorfor, det gir jo ingen mening. Hvorfor er det ikke, er det ikke en sjekkliste? Men hva, hva, er det du ser for deg? Er det liksom et skolesystem helt uten karaktergivning? Ja, jeg kan ikke så mye om skolesystem, men Finland har jo men det de er, er, jo på Arbeidsgivere er jo interessert i å se hvem som faktisk er kvalifisert, og hvem som er sånn mæ, mæ, mæ. Ja, ja, men det er det. Det er liksom nå, er det, nå tror man jo nesten at noen mennesker er skikkelig ukvalifiserte og ja. dårlige, men det er jo ikke sånn. Jeg er enig at det vi er, jo masse mennesker, Med, med, med mindre eh, alle kjemikaliene vi spiser, i, eh, spiser eh, gjør noen av oss hjernedøve og liksom helt bedritne og sånn. Men uh, også. <laughs> Men jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror Hvis vi hadde hatt et delskolesystem som kunne gjort eh, elevene engasjerte Og f.eks. folk som ikke er De liker ikke å jobbe med liksom, Teori. teori da, ok, da får du bli snekker. Og så er det ikke sånn om vi burde se ned på snekkere eller rørleggere eller Det burde bare Sorry. sånn Electroboys er det. Det burde bare være sånn eh, <laughs> Ja, du jobber med det? Ok, du jobber med det. Jeg jobber med noe annet, liksom. Det jeg jobber med meg sånn. selv, jeg jobber med saken. Det, det burde være mer, et mer liksom Ja. Mer, ja. Eh, det sier liksom mer kommunistisk syn, syn på det. At på alle jobber på en måte er eh, likeverdige. Ikke at man får like mye betalt, så klart. Fordi ja. Noen jobber fortjener mer betalt enn andre. Noen jobber fortjener mer betalt enn alle. alle <laughs> skal tjene det samme. <laughs> Så ja. ja. Mm, nice. Men uh, apropos løfter, da. Kanskje vi skulle gitt noen løfter? Å, ja! Å ja, vi skal gi noen løfter. Ja, sånt det. OK, jeg tar det første løftet. Husker dere det andre? Nei. Jeg husker et av dem. Jeg husker Ja, jeg husker det. OK, det er kanskje. Hvis KrF kommer i regjering, så skal Anton Wilhelm, vår gutt i Altså studio, meg. skrike et bibelvers i hver episode av Trynet for radio. Helt til det ikke er en podkast lenger. <laughs> Ja. ja ok. Uh, husker du de, andre? Ja, hvis Frp vinner, uh, eh, så må da alle de som hører på, betale ja. Eh, hver gang ja, de og hører på. Og hvis <laughs> Miljøpartiet De Grønne kommer i regjering, så skal vi begynne å sortere all søpla her. Men det er ikke lov å spise i lydstudio, så det blir sikkert ikke så mye søppel. <laughs> Ok, det her kommer til å gå helt fantastisk. Jeg, håper på regjeringsskifte. Det håper jeg jo på. Det tror jeg vi aldri gjør. Til grønt jo, men <laughs> eh, Nei takk. <laughs> De trenger litt mer eh, Men ja, dere, det beste hadde Dere, mitt Det jeg hadde hatt lyst til å ha i regjering, var bare alle unntatt Frp, Høyre og Arbeiderpartiet. Bare alle de andre, liksom. <laughs> ja. Så det er bare Venstre, egentlig? nei, nei. Liksom, nei, det er jo mange andre det er liksom Venstre og SV og ikke liberalistene. De er ikke stortingsparti. Ja, men jeg tenkte på den blå Ja, sånn, ja. ja. Okay. Jeg tenkte på Nei, liksom, den blå siden. Ja. Nei, basically at vi har en rød regjering uten Arbeiderpartiet. Det er det jeg vil. Ja, Men Arbeiderpartiet er ikke røde. Er liksom de er? nei, men de er rød regjering. Grønne. Ja, de har en eh, rød logo, liksom. Ok. Men det eneste jeg har å si om privatisering, er at jeg er ganske liksom, Jeg syns det meste burde være velferd Eller jeg liksom, er for velferdssystemet og sånn. Og jeg syns det er bra at vi har det, og jeg syns vi kan styrke det. Men vi har jo sett at det funka et par ganger med privatisering i en eller annen barnehagesak, liksom. Mm. Eh, jeg, jeg, vet ikke så mye om det, men eh, jeg er liksom der at en kombinasjon ja. fungerer. Ja, liksom, kombinasjon burde være sånn ja. ja de rike blir ikke rikere, og de fattige blir ikke fattigere. Det er liksom ikke et større skille, men samtidig at, ja, liksom, at, staten, at, at staten, ikke begrenser deg. Nettopp. Ja. ja. Fordi um, det er så, det jeg er litt imot, da. Ja. At staten skal begrense deg. Så det er derfor man, der, man skal møtes på midten, ikke sant? Det burde ikke gå helt liberalistene eller helt kommunistene, men, føler jeg da, mener jeg. Det jeg tenker, er at ja, med barnehager fungerer det fint, for at det er ikke noe om det er en offentlig barnehage eller en privat barnehage, så er det ikke noe som femåringer tjener på det. De får være med andre unger, ja. de får leke gjennom ja. fint. Sant. Men med en gang du kommer inn på en skole, og den er privat, ja. Da blir så, det, litt litt liksom. viktig, så blir det ofte at eh, de bra lærerne blir kjøpt opp av private skoler, ja. og de som er mm. igjen, kommer på offentlige. Ja, men jeg kan være med på at skolen burde være offentlig, uh, men vi kan se nærmere på det i en annen episode. Ja. Nei, valget er i dag. Dette er den dagen vi snakker om politikk. Når jeg sier se nærmere på den annen episode, så betyr jeg ikke denne episoden. Det betyr bare det, liksom. Skole det kan være en annen episode. Skole, helsetjenester ja. og alt som kommer til å være her i mange, mange år til. Ja. Kjør på! Har dere noe lyst, mer dere har lyst til å si om kapitalismen? han skal bort. Kommunisme. Communism will prevail. Da, da, da, da, da. Nei, det er kanskje amerikanske ja. mm, Hvem vet. Og så brukte du høyrearmen. Det er ikke Jeg vet, jeg vet ikke. Mm. Ok, men har noen noe de vil si om olje? Om olje? Uh, jeg jeg syns vi skal sakte trappe ned oljeutvinningen. Ja, ikke sakte, men liksom Ikke sånn pam, stenge alle oljekraner i dag, liksom. Nei, nei. Vi må så klart finne nye arbeidsplasser ja. for de som jobber på oljestasjoner. -hmm. Kanskje skaffe dem en litt annen utdanning. Men jeg synes også at det er litt urettferdig at hvis at, at de, at jeg skjønner at det er jævlig kjipt at de mister jobbene sine, ja. men at de får en ny utdanning helt gratis, og at de får en ny jobb mm. helt gratis, når det er andre folk som kanskje hadde kvalifisert til disse jobbene mer. Mm. Uh, men uh, men, Samtidig så er det fair da at vi ja. på en måte ikke bare knuser arbeidsplassen deres. Men det er derfor vi må ta det litt rolig, da, sånn at vi klarer å Nei, men Sånn som de oljeplattformene som allerede står oppe og er i drift. Mm. Hvorfor skal ikke de fortsette? Fordi de forurenser For det er ikke bra for miljøet. <laughs> ja, men liksom ja, jeg ser egentlig den. Vent, ok, Kan jeg ta, gi dere en direkte quote fra Siv Jensen? Ja. Fra partilederdebatten. Jeg vet ikke om dere har sett den. Vi bidrar til de globale klimautslippene og få de ned gjennom å fortsette å produsere olje og gass. Det er da altså Siv Jensen og sin, hennes plan om å redde jorda. Er ikke det så sjukt hvordan de <laughs> de sier, vi, de sier at vi, at vi forurenser mindre med at vi bare forurenser. Ja. Jeg husker ikke helt hva oppbygningen til det poenget var, men det, er, det, er, det poenget er ikke gyldig, liksom. De, de sier jo at vi forurenser mindre. Vi tar ut olje renere og mm. raffinerer ja, det bedre. Selvfølgelig. Men det er, det er, jo, det er jo bullshit. Eh, det er, ikke, det er kanskje sant at de lager det litt renere. Men ja, det stopper ja, men jo ikke det... det... at vi faktisk brenner masse olje rundt omkring i verden og lager bensin av det, og plastikk og mm -hmm. den mhm. faenskapen, liksom. Gode visdomsord. Ja, men uh, har dere noe mer dere har lyst til å si? Eller skal vi gå videre eh, til uh, Jo, altså det er jo de derre tre jeg husker ikke. Senja Ja, Lofoten, Lofoten og Vesterålen. Ja, Mm. Der er det jo også Vi snakker om norske verdier. Eh, og hvis det er noe som er norskere eh, Enn Lofoten, liksom? Enn Lofoten og fiske, så kom med det, liksom. Fordi olje har bare funnet sin i Brunost. Noen... Ja, 60-tallet. 60 Sent 60-tall. ja. Sånn julaften 69. uh, <laughs> eh, mens fisking er jo det vi har overlevd på. Vi var jo en, vi var jo en fucking superpower, vi på eh, ta faen 1500-tallet, kanskje, på grunn av fisking og ja. at vi hadde, hadde alle disse store fiskebyene. Eller vi var ikke uh, en eh, superpower, og, nei, men, men, vi, var, Norden, vi klarte oss. Ja. Um, <laughs> Men at, at, vi da vil bygge store oljestasjoner der hvor det er store fiskepotensiale bedrifter, liksom, er jo å, å ødelegge dem. Ja. Ødelegge alle disse små økosystemene eh, som disse fiskene lever i, er jo helt sjukt. Det bare sier jo litt om hvor mye liksom, de høyre, høyreregjeringen lyver bare for å tjene penger. Det er sånn, det er sånn Nasjonalisme går helt til det er noe som eh, er billigere og, tjener, og, gjør sånn at du tjener mer penger. Da stopper nasjonalismen, liksom. Du ser jo på Amerika. Det er sånn Å, oh, fuckings uh, eh, kinesere, ass. Og uh, oh, vent. Allting vi eier, er lagd av kinesere, liksom. Uh, fordi det er billigere å lage ting der. Uh, <laughs> det, er, det, er, liksom hyklerskap på et nytt nivå uh, med ja. litt sånn uh, høyre ja, regjering. Så Men, det er litt sånn ja. ja. Det er en liten stund siden det her slutta å være om olje og begynte å være ja. om litt for mye annet. Ja. Så da Sorry. Jeg på Blir litt revet med. En eh, liten sang. Vi har en jævlig til sang å vise dere hvis ikke dere har hørt den ennå. Det her heter Hei Erna av Jon Olav. ei sikker framtid. Ei fin historie som har ført oss hit. En tanke vi er glad i. Vi er jaggu jobba på. Røde, hvite, blå. Vi er ærlige, rett og slett ærlige. Sammen kan vi få til hva vi vil, om vi vil. Men vi fortsetter. godt å høre at det er noen kommunister igjen. Altså. <laughs> ja. Altså- Hei, Erna. Hva syns dere om den? Egentlig? Jeg syns det er en veldig bra sang, faktisk. Jeg er veldig glad for at vi fikk lov til å bruke den. Tusen takk, Jon Olav. Ja. ja, shout-out til han. Uh, Lagde en fantastisk sang, fantastisk video. Den er catchy. Videoen er også ganske morsom, og teksten er veldig bra. Men ja um vi skal jo ta det videre, på en måte. Eller liksom Jeg vet ikke om dere har så veldig mye å si om denne sangen. Fra en sang som er veldig negativ om uh, mange forskjellige ting til en liten gutt fra Lurteby som er veldig, veldig veldig negativ. Sandersmoen. Ja. Hva er det du har lyst til å snakke om i dag? Har du noen rant til oss i dag? Hva kan vi glede oss til, og hva kan vi verne oss mot? Jeg skal ikke For... rante altfor lenge. Skal okay. sette opp et lite eh, forslag til dere om eh, hva dere syns er negativt om denne saken her. Aha. Det er en ny film ute på kino. It. Ja. Jeg tror ikke noen av dere har sett den. Nei. Nei. Tør ikke. Kommer du lyst? <laughs> Yolo. <laughs> ja, Nei. Lyst. Den er iallfall veldig bra. Bra regi, bra skuespill, bra konsept. Shit, positivt, ass. Veldig bra. Men er ikke bare konseptet klovn, liksom? Det er litt mer, men det er ikke det den spalten her er om. Ok, fordi Men, eh, ja, Konseptet klovn er jo ikke så eh, originalt. Det er veldig mye mer enn klovn. Så bra. Uh, mer enn bare klovn. Å <laughs> være le på Glemmen er mer enn bare fag. <laughs> Skjønner ikke hva du mener. Det er Munch, er det ikke? Nei, det, nei, det er Glemmen. Nei, det er egentlig ikke det. Det er på Munch, da. Det må være det sånn hardskjær. Dere, dette tilbake. blir for positivt. Ok, da. Sant det. Eh. Men filmen er basert på en gammel film og en bok av Stephen King. Gamle filmen, den var greit greit uh, kritisert. Det er noen bra deler, noen dårlige deler. Og den bra delen i den gamle det var når ungene var unge. Og den dårlige delen var når de var voksne. I Den nye filmen så handler det bare om når de er unge. Og siden den tjente masse penger, skal de lage en toer. Da er de voksne. Ok, jeg skjønner. Ok, Hva er negativt God med dette? Idé. da? Det er at uh, <laughs> sånn stort sett så er oppfølgere som ikke er planlagt, dårlig idé. Ja. liker bra filmer. Det her er basert på den dårligste versjonen, eller delen av den gamle versjonen. Mm -hmm. Ja, men jeg, jeg ser det. Liksom, de skal melke det, og så blir det dårlige oppfølgere. Liksom. Ja, men det kan jo hende at de snur det og gjør det bra. Ja, man kan jo alltids, men Bratt, liksom men eh, Det kan man si før hver eneste oppfølger som noen gang kommer til å komme. Og så kommer det sikkert ikke til å stemme sånn ni av ti ganger. Jeg vet ikke. La oss være negative, liksom. Ja. Det er jo det. Ja. Nei, I filmen så det det handler det om, om en klovn som heter Pennywise han ser ut som en klovn, men eh, Pennywise. Pennywise. Er ikke det et band? Jo. Det kan det være. Ja, da vet du det. Men eh, han eh, kan ta form i alt det en unge frykter. Som wow. Scarecrow? Bare Scarecrow Nei, som den ene Nei. Det er fra, som den fra Harry Potter. Ja. ja. Det vesenet finnes i Harry Potter. Hallo. Ja. Men her er det ikke at filmen Harry Potter var ikke skummelt, så. <laughs> Men den tar i hvert fall form i alt det man syns er skummelt. Og ja. filmen tar jo opp det med frykt, om at man ikke skal være redd. Man skal bare være positiv, prøve å være glad. Aha. Men når den kommer igjen, denne filmen, og det er messengeren, eller det er meldinga i filmen, det folk skal gå ut med, hva, hva er meningen med en toer hvis man bare skal ta opp samme problemet? True that. Jeg har et spørsmål, faktisk. Dere vet den greia i Harry Potter. Da, for ja. å måtte slåss mot den, så må du tenke dine to verste ting og prøve, å kombinere dem til at det blir noe Hva, hva, hva hadde deres liksom, monster sett ut som? Eh, jeg tenker at jeg det jeg frykter mest, det er Erna. Og da hadde det vært litt morsomt hvis hun spiste salat. <laughs> Åh, stakkars okay. Erna bare som sitter der bare Spillen du kaster på henne, er liksom salat. Blir tvangsmata salat, liksom. Ja, men jeg har liksom ingen fobier, da. Og jeg er ikke i mooden for å mime, så jeg vet ikke. Nei, ok ja, Har vi noe mer eh, på denne negative Agenda. listen? Vel, jeg har jo faktisk en liste her. Ser du hva det står? Det står 'Norge bruker penger'. <laughs> Ja. Hva betyr det? Da tenker jeg at uh, Norge setter mye penger inn på kultur. Og det vil si at de skal prøve å hoste OL, VM, EM, alle andre ting de kan få tak i, egentlig. Mm -hmm. Men uten at vi egentlig får noe ut av det. Vi bruker penger på å bygge en ny stadion på det, en ny, eh, ja. nytt hoppbakke til det og så ender det med at den blir brukt én gang, og så er det det. Ja, jeg ser jo den, da. Men hvis ikke vi gjør det, så kommer jo alle andre land til å gjøre det. F.eks. Brasil bygger masse nye fotballstadioner som ja, sett, Og Brasil er et land som sliter mer enn oss. Har du sett bildene av de, disse stadionene? I, I, Brasil? ja, ja bygde Nei. verdens er, største stadion, ja. og så er den tom nå. Den er helt tom. Ja, liksom, Ingen blir ikke brukt til noe. Men. Eh, Badebassengene er skitne, fulle med noen sølepytter. Ja, det, er det, er helt flatt, liksom. Poenget mitt at jeg på å si det er ikke det, men uh, jo, liksom, men, Ja, andre land kommer til å gjøre det. Men som en nasjon så må Norge da velge. Skal mm. vi prioritere det? Ja, sant. Og hvis, hvis da, hvis alle tenker som oss, da hadde det bare ikke vært noe. Men uh, hva er viktigst for oss? At OL skal fortsette, eller om vi skal fungere og alle skal ha det bra i Norge? Mm. Da tenker jeg at kulturen og holdes til det er mm. negativt. At vi, vi bruker masse penger. Vi kan sette et eksempel for resten av verden. Ja. La oss spille OL på liksom grusbanen. Ja. <laughs> Let's keep it real. Ikke, Alle liksom, verdensrekordene ja. blir aldri brutt igjen, for det, aldri vært, det kommer aldri til å bli opp optimale Nei, liksom, forhold igjen. <laughs> Hvis man er en ekte fotballspiller Som sånn profesjonell som tjener dritmye penger, da må man jo klare å spille på en litt shabby bane hvis en syvåring klarer det, liksom. Det er sant. Hallo. Ja, men uh, sponsoravtalen deres på skoa Hvis det kommer grus på de skoa, <laughs> det går ikke. <laughs> Det går sponsoravtalen. Tjener ikke penger. Det er ikke den penger, og det er ikke vi penger. Ingen tjener penger. Ikke noe fotball. Da går jo kapitalismen i dans. Oh, angry! Hei, Erna. <laughs> Det var det du ville snakke om i dag, Sander? Det var de to, men de klarte vi å dra over til positivt veldig fort. Hørte det? Faen. Vi må slutte med det, da. Altså. Men skal vi bare si de stygge historiene vi klarer, da? Altså? Så <laughs> runder vi opp. Men det er jo ikke negativt. Cock-juggling thundercunt. <laughs> kan vi bare lese opp sånne banneord fra Urban Dictionary? Ja, sjøl. Ja, eller vi kan google definisjonene på oss selv. Nei, de er alltid like, da. Oh, nei, er, jentenavn er alltid sånn uh, Pernille is a foreign girl with really big boobs. Example Oh my god, look at her, she's such a Pernille. <laughs> altså på gutter så er det sikkert noe annet. Nei, vi, vi søker det opp. vi søker det opp. Urban diksjoneri. Hva, hva er det her for noe? Ukulturelt? Jævla norm. <laughs> ok. <laughs> Vel, jeg kan gå til forsiden. Men Pernille, hvis du søker det opp, kan jeg fortelle noe viktig? Ja, men skal ja. Jeg okay. Fortell noe om det. Uh, I dag så kommer jo valgresultatene. Oh, shit. Og jeg tenker jo at uh, det er liksom akkurat på dette tidspunktet så teller de opp stemmer. Og det er veldig viktig at alle følger med. Håper dere har stemt. Vel, det er ikke dette tidspunktet vi ser at de teller opp stemmer? Nei, men de holder på å telle nå. Mm. Så ja. kommer oppdateringer. Ja. Første er eh, klokka ett. Så jeg anbefaler alle å være med på det, da. Og så håper jeg at alle har stemt. Hvis ikke så går det fortsatt an å stemme frem til klokken åtte eller noe sånt i dag. Mm. Så det var, ikke hjemme hos meg. <laughs> Åpent hus. <laughs> Jeg tror vi også skal ha noe sånt. Ikke jeg. ok, men Nå har jeg funnet definisjonene på navnene våre. da. Ja, ok. Det her er så mye bedre enn sånn horoskopdritt. Ok, Vi kan begynne med Natalie. A girl who is the best in bed. <laughs> she is a Nei, she is a fast learner, which comes in handy. And an A Natalie is one of the most beautiful things that your eyes will Leon, although she tends to have a temper. So don't mess with her. Ja, yeah, She's a player. Dette kommer til å bli så gøy. Hallo. She's a player but can't stick to one guy. <laughs> ja. Oh, shit. Si Natalie manages to get all the guys on her. Oh, yeah. Yeah. Every time, ass. Skal vi leke den leken? Gjett om Natalie er homo eller ikke. er det en, er det en offisiell lek? Vent, skal vi ha en poll? Nei, men det er en nettside. Erna Tale Geilerike, og så skal vi ha sånn beskrive henne. Og så kan folk gjette. Oi. Hun svarer tre oss. Natalie har et regnbuebånd der hvor det står 'The First Prime of the Riot'. Alle bare ah, fuck. Natalia har klippet håret sitt veldig kort og bleket det. Hun går med pins. Jeg føler Hun har vans. Hun har punkebukser. Du sitter i et annet rom enn oss, og så føler du deg flott. Skal vi gå videre til okay, Sander? Å oh, nei. Ah. A guy who is almost too sexy, you know, like he ain't from this earth. Ja. Real down to earth person too. Plays great guitar, better than Jimmy Hendrix, I would say. Uh, example. It's a bird. It's a plane. No, it's Sander! Tynn hey. radio. Kjør. Hey, <laughs> By Sander Lover. August 1924. <laughs> That's me. okay. Anton, the most flawless man on the planet. Anton is sweet, poetic, athletic, musical, funny and hot. Hot! swedish. Best guy you could ever be lucky enough to know. Only idiots talk bad about Anton. Even his flaws are perfect. <laughs> uh, example. Oh hey, did you hear him mess up at practice? You're stupid. He's Anton. I føler at min var mest positive. Nå kommer min, da. Oh, ja, det var ikke min positiv, det var bare skryt. ja. <laughs> ja. Pernille. A sexy woman that loves to please others. She has beautiful eyes and a gorgeous mouth. Great in bed and loves to have a good time. Super witty and incredibly sexy. This female is definitely a catch. <laughs> a catch. Example. Hi, I'm Pernille. Other. OMFG, oh, Drew. <laughs> Oh, tenk, hvis alle er positive, så må det være ett navn der ute som bare Fy faen. Ja, alle hater. Bye, Pernille. Oh, nei. Ja, OK, greit. Kan vi kan vi, <laughs> skal, jeg jeg syns vi skal kjøpe T-skjorter og så gå med hverandres <laughs> destinasjon. Ja, ja, hallo. Gled dere til julaften nå. Ja. Skal vi fortsette på temaet vårt? Ah, fuck, har vi temaer, ja? Uh, vi ble jo egentlig ferdig, på en måte. Eller ja. Det som skjedde var at Vi snakket mye om Norge som bruker penger på ting, og så begynte vi å snakke om positive ting. Eller jeg vet da faen. Snakka om oss selv. Men for at balansen i denne podkasten skal gå opp, så tenker jeg at nå kan vi ha en eh, semisaklig reportasje. Og så kan vi si takk for oss. Ja. How about that? Semisaklig reportasje. <laughs> bam, bam, bam. Ja. I 2013 var det stortingsvalg, og valgdeltakelsen var oppe i 78,2 Det vil si at over 2 800 000 nordmenn stemte. Men er ikke det liksom bare eh, halvparten eh, av alle eh, nordmenn? <laughs> Hvis man ser bort fra de som ikke hadde stemmerett, som vi som er under 18 og sånn, så var det 790 739 mennesker som valgte å ikke stemme. Det betyr at nesten 800 000 mennesker velger å stå utenfor demokratiet. Og den gruppen som gjør det aller verst, er 20-åringene. Hvorfor syns du alle burde bruke stemmeretten sin? Det er utrolig viktig hvis dere tenker på hvordan, hvordan eh, mennesker har gått i jobba og stått på barrikadene for å få det. Og så skal vi liksom, Ola Nordmann, være så likegyldige at vi ikke stemmer. Det syns jeg er veldig trist. Det er viktig å bruke stemmeretten sin. Hvorfor er det viktig å stemme Arbeiderpartiet? Fordi at Arbeiderpartiet er det partiet som sørger mest for likhet. Vi vil bruke penger på eldreomsorg og skole istedenfor på skattelettelser. Det er hovedgrunnen til å stemme Arbeiderpartiet. Sagt som en ekte politiker. Det er fordi at det handler om demokrati. For de som ikke stemmer, lar andre bestemme. Ja. Eh, fordi det er en av de få måtene vi vanlige mennesker, vanlig dødelige, kan påvirke politikk. Det blir flere og flere måter. Sosiale medier er en av dem. Så jeg ser fram til at systemet vårt blir mye bedre enn det er i dag. Men foreløpig så har denne stemmeretten hvert fjerde år på nasjonalplan, hvert fjerde år kommuneplan. Og det er et godt virkemiddel. Det er et signal til alle partier om at de bør skjerpe seg, ettersom hvordan vi stemmer. Nyere tall viser at de som er dårligst på å stemme, er 20-24-åringene, spesielt guttene, som er nesten nede på 60 Det skjer også et drastisk fall fra 18 til 20 år. Eh, og man tenker seg at dette er fordi det er i denne alderen de fleste flytter ut og skal etablere hele livet sitt på nytt, og kanskje tilværelsen er litt for hektisk til å tenke gjennom politikk og sånt. Og foreldrene er ikke lenger der og maser på deg om å stemme. De som er best derimot, det er de godt voksne og gerva samfunnsdeltakerne. 67-79-åringene. Uh, eh, og de, der er valgdeltakelsen på godt over 80 selv om forskjellen på 60 og 80 ikke nødvendigvis ser så veldig stor ut, så er 60 ganske lavt. På det verste går faktisk nesten halvparten av landets unge uten å stemme. Hvorfor? Noen gidder ikke, ser ikke poenget, tenker at deres stemme ikke blir hørt, den er så liten uansett, så den bare drukner i flertallet, eller druknes av flertallet. Eh, kanskje de ikke ser det som nødvendig ettersom at utfallet ser ut til å være gitt på forhånd. Noen skjønner rett og slett ikke hva de forskjellige partiene står for, og hva som er forskjellen på dem. Og det kan jeg skjønne, fordi politikerne snakker med avanserte ord, og enkle innføringer er liksom forbeholdt niendeklassinger og videregående elever og sånt. Eller er enkle innføringer eh, noe man må oppsøke selv, og det er det ikke alle som alltid har tid til å sette seg ned og gjøre. Landet bygges nedenfra av helt vanlige kvinner og menn som gjør sin røst gjeldende. Det er viktig å bruke stemmeretten sin, fordi ja, hvis du ikke stemmer, så kan du heller ikke klage på at eh, ting, du ikke, ting, du ikke, liker med landet, hvordan det blir styrt, fordi du har ikke vært villig til å bidra. Og hvis du vil, eh, vil ha noe i si hvordan landet skal eh, styres, eller hvordan saker skal bli bestemt, så er det stemmeretten som er det viktigste. De som stemmer, de bestemmer. Så stemmer du, så kan du ytre dine meninger, men gjør du ikke det, så, så, mener vi at da har du på en måte ikke så veldig mye du skal si. Stemmeretten er en mulighet. Da har du muligheten til å være med og påvirke hvem som skal styre landet de neste fire årene. Hvis man ikke stemmer, så har man ingenting å klage over heller. Så bruk stemmeretten. Veldig viktig. Så vi er jo med og påvirker eh, samfunnet på den ene eller andre måten. Ja. Det er det jeg ja, har sagt, har nærmest sagt at det går av med seieren. Det har blitt gjort eh, et par forsøk med hensikt på å øke valgdeltakelsen, og et av dem er e-valg. Ved lokalvalget i 2011 hadde innbyggere i ti norske kommuner muligheten til å stemme via internett. Mange av innbyggerne var positive, men det at man stemmer via internett, reiser spørsmål om hvordan hemmelige valg skal kunne opprettholdes. Til tross for denne skepsisen valgte nærmere tre av fire velgere i forsøkskommunene å benytte seg av muligheten til å stemme på nett. Ved stortingsvalget i 2013 ble innbyggerne i tolv kommuner gitt den samme muligheten, men etter dette har det blitt bestemt at e-valgforsøket ikke skal videreføres. En annen stor greie som har blitt prøvd, er aldersgrense for å stemme på 16 år, og dette ble også gjort ved lokalvalget i 2011. Og deretter ble det gjort på nytt ved lokalvalget i 2015. 58 av førstegangsvelgere under 18 år brukte stemmeretten. Det er 11 flere enn førstegangsvelgere over 18 år. Og mange trodde det kanskje var ekstra deltakelse i 2011 pga. Eh, 22. juli-angrepet. Det hadde jo nettopp skjedd, og mange samlet seg kanskje i solidaritet og var sånn Ja, nå må vi se til at demokrati demokratiet og fellesskapet står sterkt. Men eh, det var da altså ikke tilfellet, for nesten like mange stemte ved en ny eh, prøvealdersgrense på 16 år ved kommunevalget i 2015. Har du noen mening om hvorvidt vi burde senke stemmerettsaldersgrensa til 16 år? For å være helt ærlig så har jeg ikke satt meg så veldig inn i det, men jeg, med tanke på hvordan vi er ute på de videregående skolene og se hva de mener og de har ytringer om, så er jeg nok for at vi bør senke aldersgrensen, ja. Vi går inn for en grense på 16 år. Ja. Jeg har ikke tenkt så særlig mye på det, men eh, jeg føler at det kunne vært en, eh, noe bra å innføre. Som det kunne gitt oss eh, ja, bedre effekt på valget. Da. Mm. Det er jo bra for unge å kunne dere, engasjere seg, så da får de gjort det. Det er jo mange argumenter for aldersgrense på 16 år. Det utvider demokratiet, og mange stemmer allerede ved skolevalg og lignende, så det er ingen som kan si at 16-åringer ikke er engasjert. Flere andre land i Europa har 16- eller 17-årsgrense, og 16-åringer kan betale både skatt, og de kan havne i fengsel, og de har fullført obligatorisk skole. Så vi fullfører jo de kriteriene som på en måte er for å være en eh, komplett eller en fullverdig samfunnsdeltaker. Om man tillater 16- og 17-åringer å stemme, så blir det også høyere valgdeltakelse senere i livet, fordi vaner dannes tidlig. Det kan også argumenteres mot aldersgrense på 16 år, 16-åringer eh, kan ikke stille til valg selv, og de er ikke myndige. Myndighetsalderen er noe mange mener burde eh, gå hånd i hånd med stemmerettsalderen. Eh, unge er ofte uengasjerte og også veldig lett påvirkelige. Eller ja, det er ganske mange av oss som fortsatt leter etter et sted vi kan føle tilhørighet, og da er det lett at vi blir snappet opp av det første og beste ungdomspartiet. Um, uavhengig om det er et parti som står for det vi faktisk mener. Um, det her, det, jeg tror kanskje det er det sterkeste argumentet mot at uh, eh, 16-åringer skal kunne ha stemmerett. Og pga. dette så er det faktisk folk som eh, mener at stemmerettsaldersgrensa burde heves over 18 år. Eh, jeg har en venn som mener at den optimale aldersgrensa er 25 år. Da er man liksom ferdig med å finne seg sjæl. Da, da er man voksen. <laughs> Eller folk flest, da. Um, da har de aller fleste flytta ut, og ja Jeg ser jo poenget med dette, men jeg vet ikke om jeg er helt enig med det, altså. 25 år er veldig lenge å vente. Det er ganske mange som må gå lenge uten å få lov til å være med og bestemme, da. Hei, hei. Gulrøtter? Ja, jeg tar gjerne en gulrot hvis jeg kan stille deg noen spørsmål. Ja. Og kanskje eh. en kulepenn? kan bare legge den oppi der. <laughs> Takk. Eh, syns du vi burde heve eller senke aldersgrensa for stemmerett? Nei, jeg syns ikke vi skal heve den. Jeg syns Når vi har myndighetsalderen 18 år, så syns jeg det er også er riktig ved, ved, valg. Det er et vanskelig spørsmål. Det er, veldig, det er noen veldig gode grunner til det. Og så er det noen grunner som ikke er eh, fullt så gode. Eh, fordi at en 16-åring er jo ikke en 16-åring. Det er jo ikke en homogen gruppe. Det er veldig forskjell på 16-åringer, ikke sant. Mm. Så um, jeg har, jeg har, ikke noe mening om det. Jeg vet ikke om vi har noe mening om det som parti. Det, det kan han svare på. Ja, altså Fredrikstad Arbeiderparti ønska et prøveprosjekt med stemmerett for 16-åringer ved forrige kommunevalg. Eh, dessverre så fikk vi nei fra regjeringa på det, men eh, jeg er av den oppfatning at eh, en 16-åring i dag er såpass moden at det er mulig å eh, sette seg inn i hva de forskjellige partiene står for, og faktisk være med på å bestemme. Eh, jeg tenker det har vært en god idé, og vi har snakket veldig mye om det innenfor KrFU. Om hva vi tenker om det, fordi vi kan jo bare stemme i skolevalget. Men vi har kommet frem til at, at vi syns ikke det er en god idé, med tanke på hvor få unge som allerede stemmer. Så om man ville senket det til 16 år, er det kanskje enda færre som ville stemt. Så det liksom sånn, når det er så, så, så, få som stemmer av de unge, hvor mange ville stemt hvis man senket det til 16? da? Eh, vi har vel ikke tatt til orde for det, vi, nei. Vi har ikke gått for det. Eh, vi mener at det er 18-årsgrenser, det er år man fyller 18 år, at stemmeretten skal være. Vi mener at myndighetsalder styrer når man skal stemme. Har du mange venner som ikke bruker stemmeretten sin, selv om de er gamle nok? En del faktisk. Jeg tror jeg er ikke så veldig sånn politisk av meg, altså, så jeg tror kanskje jeg er det feil menneske å velge. For å si okay. sånn. <laughs> Takk allikevel. Titta litt, men jeg er ikke veldig opptatt av Nei, jeg, nei, nei vi er kommet rett opp til byen, så du kan, du kan, snakke med noen andre som, som der. Veldig, veldig opptatt av valget. No. OK, ja. Det var eh, reportasjen til Pernille. Tusen takk for det. <laughs> Jo, vær så god. <laughs> Eh, nå tenker vi å avslutte. Dessverre er eh, denne podkasten over. Husk å, tilbake, husk å stemme og følge med på valget de siste timene. Mm -hmm. Nå kommer eh, visdomsordene. Pernille, du kan starte. Ja, mitt eh, dagens visdomsord er eh, ja, Jeg syns det er et veldig dypt og vakkert eh, sitat. Det er eh, 'Stars can't shine without darkness'. Oi. Dypt. Jeg fant denne her, men jeg åpnet Tumblr-appen. Den går slik. I think it's very healthy to spend time alone. You need to know how to be alone and not be defined by another person. Wow. Nydelig. Traff meg. Uh, min quote er uh, You can't have a rainbow without a little rain. Nå avslutter jeg enkelt og greit med si nei til rasisme. Stem på kommunisme. <laughs> <laughs>